Rosario Silva Simonovis estis venezuela pianisto kaj componistino nasquita en Caracaso, filino de Andrés Antonio Silva Fernández, rectoro de la Centra Universitato de Venezuela, la unua publica cae autonoma universitato de la lando. Rosario prenis piano leccionoin de la granda pianisto cae componisto Ramón Delgado Palacios. Delgado Palacios estas mita figuro en la Venezuela tradizio el virtuosa pianisto kaj componajo Liaj presentis vera verajn de por la interpretisto, Li estis profesoro che la Nazia academia de y en Caracaso, qui li elmontris sian unikan instrumentodon per quiu li creinis multein disciploin. Versaigne, dum la tempo de le instruado, Rosario cae Ramon vivis idilion cae promeson de geet sitio, quiu concretigis iaroin imposte, quiam Rosario Silva Simonovis iam estis conata pianisto cae componistino. Tiu geet sitio francis la illusion de alia signorino, lia tiama lernantino, Lucila Luciani, quiu estis enamiginta al li. Lucila, quiu farigios historiisto cae musicisto, publicigis poste sian tag libron cae comentoin pritiui eventoi. Sur tiui pagioi, si malcovra sien sentoin la spezzon dei dilio che un sci vivis ca il motivo in di gia mal successo ci tiu idilio se vi povas nomi gin estis interrompita unue pro lia et cun Rosario Silva Simonovis, anca pianisto cae componisto, cae due li esti jam tre malsana pro alcoholismo, cae lia volforto esti tro malfirma por resisti gin. Certe, Ramón Delgado Palacio forpasis en Caracaso ses monatoin pos sia elcillo. Pos la morto de Ramón Delgado Palacios, lia vidvino Rosario publicigis portreton quium li faris de Lucila Luciani cae tria liae componagioi. Rosario Sinigis duan Foyon al ancau pianisto Juan Antonio Paz Castillo. Rosario Silva Simonovis publicigis en la Musica cae literatura revuo El Cojo Ilustrado sian vercon Maria, quiu portas la subtitolon Venezuela Falso. Subtium un subtitolon en eniras ritmo quiu diferencijas de la Europa valso. La Venezuela i valsoi respegulas mixajon de culturoi. La Europa cae la folclora idiosincrasio quiu crescis en la decnaua en Venezuelo cae la tuta Sudamerico. La Europa valsa ritmo comensis esti diferencigita cai ornamita per y ritmo, precipe en triobla tempo, cum quelcae variazioi, sed restas brila cai eleganta Venezuela tipa ritmo. En la tipa Venezuela y valsoi oni trovas du partoin, uno en minora tonalo quiu cutime estas la comenso, sequata de alia pli gaia quiu faras contraston cun la unua. La Sudamerica cae ancau la Venezuela musico de la Degnaue Iarcento estas admirinda considerante que gi estis Iarcento de militoi. Estas malfacile credi que en tiui condicioi oni povis componi tiel belein pianain musicoin, ciui quancangi estas basita sur Europa estetico, havis considerindan nazian stampon. Quelcai el tiui mirindai vergoi estis incluiditae en el cojo ilustrado. Alia valso de Rosario Silva Simonovis, quio ancora urrestas cae estas same bela, estis radio de luno, quio estis ludita cae registrita de la elstara pianisto, componisto, cae dirigento de corusoi cae orchestroi, Evencio Castellanos, en la cordo Venezuela y Valsoi de 1997.